Երակողմ փաստաթղթերին եւ Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին հակառակ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո բնակավայրի ղեկավարը չի պատրաստվում լքել իր տունը։ Այս պահի դրությամբ Աղավնոյում բնակվում է 200-ից պակաս մարդ։ Գյուղը լքելու նախապատրաստական աշխատանքներ դեռ չեն սկսվել։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն դեպի Շուշի տանող ճանապարհը շրջանցող երթուղու գործարկումից հետո այն տարածքները, որոնք նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահման պայմաններում չեն եղել Լաչինը, Բերձորը եւ Աղավնոն անցնելու են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Թեև արմատական ընդդիմությունը փորձեց փողոցային պայքարով ի թիվս այլ խնդիրների կանխել նաեւ դեպքերի այսպիսի զարգացումը, բայց դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը պնդում է՝ նոյեմբերի 9-ից հետո այլ զարգացում հնարավոր չէր։ Մարդայնորեն ես գյուղապետին հասկանում եմ, նույնիսկ գլուխ եմ խոնարում նրա հայրենասիրության, քաղաքացիական գիտակցության վրա, բայց մենք չենք կարող կազուս բելի ստեղծել, այսինքն պատերազմի առիթ տալ Ադրբեջանի։ Հայաստանը չի կարող երրակողմ հայտարարության կետերի չկատարել։ Իհարկե այստեղ առաջանում են խնդիրներ, երկու բան ֆիքսենք։ Ես կարծում եմ իրատեսական չի այդ բնակավայրերը հայկական պահելը, խոսքը Բերձորի եւ Աղավնոյի մասին է։ Ցավոք Հայաստանը այդքան ռեսուրսներ եւ հնարավորություններ չունի նման խնդիր այսօր լուծելու համար։ Երկրորդը հիմա գործող ճանապարհով են անցնում բոլոր կապերը, հա, այսինքն էլեկտրաէներգիան, գազը, ինտերնետը, հայկական կողմը, պաշտոնական Երևանը պետք է բնականաբար ամեն ինչ անի, որպեսզի նոր երթուղով անցնեն այդ կապերը կամ այդ կապերը չմնան այն տարածքում, որոնք գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, որտեղ Ադրբեջանը դրանք անշուշտ կփորձի օգտագործել որպես ազդեցություն իրական գործիք։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն այս հարցում շտապում է եւ իր կողմից արդեն կառուցել է Լաչինը շրջանցող այլընտրանքային ճանապարհը։ Հայկական կողմը աշխատանքները դեռ չի սկսել։ Վարչապետ Փաշինյանի պարզաբանմամբ ժամկետի առումով շրջանառվող հուլիսի 1-ը սխալ տեղեկություն է։ Կան լուրեր, որ դա այս շփաթ է տեղի ունենալու, հաջորդ շփաթ է տեղի ունենալու։ Նախ Երակոմ հայտարարությամբ այդ հարցը կողմերի համաձայնությամբ պիտի 3 տարվա ընթացքում լուծվի։ Դրա համար կա առնվազն մի տարի մի քանի ամիս ժամանակ եւ երկրորդը Հայաստանի տարածքում նույնպես ճանապարհաշինական աշխատանքներ պիտի իրականացվեն նման լուծման գնալու համար այս փուլում մենք դեռևս նախագծման աշխատանքներն ենք սկսել եւ երբ որ ըմբռնում լինի նախնական ըմբռնումը կա եւ ընդհանուր ըմբռնումն էլ կա վերջնական ըմբռնում լինի որ մենք մեր նպատակին հասնում ենք, այսինքն ավելի արագ եւ ավելի որակյալ ճանապարհ պիտի ունենանք լիարժեք ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, այո կգնանք նման լուծումների։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը մինչդեռ երակողմ հայտարարության 6-րդ կետի ընթերցումն ու մեկնաբանությունը այլ կերպ է հասկանում։ Փաստաթղթում գրված է մեջբերում Կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու համար։ Այս դրույթը քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով հստակ նախանշում է նոր երթուղու աշխարագրական դիրքը ճիշտ է դերձորը եւ այլ եւ այլ պիտի ճանապարհը շրջանցեր, բայց պիտի այդ ճանապարհը նույն Լաչինի միջանցքով անցներ եւ ոչ թե հարավով եւ ոչ թե կորնիձորով, որ այդ միջանցքի հետ կապ չունի եւ այնտեղով կոմունիկացիաներ չեն անցնում։ Այսինքն եթե Լաչինի միջանցքը հանձնվում է փոխարին այլ ճանապարհ, դա նշանակում է, որ հաշված ամիսներից արդեն Արցախը պիտի հոսակներ, գազներ ստանա Ադրբեջանից, հատի Արցախի ժողովրդին պահանջի դրա դիմաց վճարել մանաթով, որ բոլոր ունենան ադրբեջանական ազգեր եւ այն հասկանալի է, չէ՞։ Այս դեպքում դա Արցախը հայացափելու ուղիղ ամենակարճ ճանապարհն է եւ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է դրա։ Ինքը Փաշինյանը պնդում է Արցախյան կողմը տեղյակ է նոր երթուղուց անգամ առաջարկներ է ներկայացրել։ Եվ միջալով վերջերոց ուզում եմ ասել, որ երթուղու ընտրության հարցում նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները լիարժեք ներգրավված են եղել եւ մենք փորձել ենք առաջնորդվել առավելագույնս նրանց նախընտրություններով Փաշինյանի ներկայացմամբ մինչ այս պահը հիմնական աշխատանքային քննարկումներն ընթացել են ռուս գործընկերների հետ, որովհետև Եռակողմ հայտարարության հիման վրա միջանցքը պետք է գտնվի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո։ Փարուխի օրինակը եւ Ադրբեջանի ցանկությունը ճանապարհին անցակետ դնելու վերաբերյալ մտահոգիչ գործոններ են, որոնք բացառվում են Եռակողմ հայտարարությամբ, ասում է Փաշինյանը։ Երբ որ գրված է, որ ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո պիտի լինի, դա նշանակում է, որ այդտեղ որևէ այլ մեկը վերահսկողություն պիտի չունենա թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, թե Ռուսաստանը իրենց ստանձնած պարտավորությունները պետք է կատարեն։ Եվ առավել եւս այս դեպքում մենք գործ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերն է եւ կոնկրետ պարտավորություններ է ստանձնել Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ այդ պարտավորությունները պիտի կատարի եւ ես ստացել եմ այդ հավաստիացումները, որ այդպես էլ կլինի։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հավաստիացումները տրվել են բարձրագույն մակարդակով, ճշտում է Հայաստանի վարչապետը։ Վերլուծական դաշտում սակայն պնդում են, որ պետք է ճիշտ հաշվարկներ անել։ Երորդ կողմի արկայությամբ երբեք հնարավոր չէ բացառել չնախատեսված պայմանավորվածությունները։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր։